É, <laughs> é Besselã Navané. Chuparina da quebrada, Chupetovski na cama. Chuparina da quebrada, Chupetovski na cama. Ô Chuchu, Chuchu, é. ô Chuchu. Ei, é. Chuchuzinha, Chuchuzinha. Juliana, que me mama. Juliana. Vem de bocão na banana, com ciúmes da Xanaína, Juliana, só reclama, Juliana. Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha. Vai mamar o Bruninho, bitch. Fumando maconha, eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha. Vai mamar o Bruninho, bitch. Fumando maconha. Juliana, vem de bocão na banana. Juliana, vem de bocão na banana. Juliana, vem de boca me. é becela na banana. Bruninho Beach, mais um sucesso. Chuparina da quebrada, Chupetovski na cama. Chuparina da quebrada, Chupetovski na cama. Ô Chuchu, Chuchu, <laughs> ô Chuchu. Ei, Chuchuzinha. Chuchuzinha. É. Juliana. Vem de boca e me mama, Juliana. Vem de bocão na banana, com ciúmes da Xanaína. Juliana só reclama, Juliana. <laughs> Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha. Uhum. Vai mamar o Bruninho, bitch. Fumando maconha, eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha. Vai mamar o Bruninho Beats, fumando maconha. Juliana, verde bocão na banana. Juliana.